tindol namna tati lasliyana puliyana wonde lamɗo goto miijino sinno omo anduno nde o foti fuɗɗu gollal e so omo anduno holmo o foti gollidde e hol mo o fotani gollidde ko adi fof so mo anduno hol gollal ɓurgal nafoore so omo anduno ɗum o heɓata goƴa caggal miijade lamɗo o o andini laamu makko ngu omo yeena kala baawɗo haalande mo waktu ɓurɗo feewande kala gollal ɓe ngoni yimɓe ɓurɓe nafoore e hol no neɗɗo foti wadde mbela anda gollal ɓurngal fof nafoore ko ndeen annduɓe ngari ngam jaabaade ɗeɗo naamne won wiiɓe ngam jaabaade naamnal gadanal ngal so neɗɗo ina yiɗi anndu waktu ɓurɗo feewande kala gollal hello nayi foti ko windude golle waɗata e nder lewru walla e nder hitande te rewa e bindol ngol ɓe mbi ko nden tan neɗɗo wawata wadde gollal fof e waktu mum woɓɓe mbi neɗɗo anda ko foti wadde ko adi waktu muɗum kono fotani heddade waktu kala e fijirde fuyde sabbo ko arata nden noon gollal fof e waktu muɗum fecciri yimɓe tataɓere nde wi'i ko lamɗo ƴoƴi fof wawa fewjude feere kañum goto waɗa nde waktu mbo o yiɗi foti ko jogade yimɓe mawɓe wajotoɓe ko ɓen ƴewata ko foti waɗede e, e nde waɗete feccere yimɓe nayaɓere nde wi'i ina waɗi geɗe ɗe mbawa fadde namdal mawɓe ko ɗon e ɗon poɗɗa fewjude fuɗɗade golle ɗe walla wasde fuɗɗade ɗe hello joyi nden noon ko adi fof so aɗa yiɗi andude ɗum ko ma ganda ko arata ɗum noon ko wileɓe tan gandi ɗum hono noon so a yiɗi andu waktu ɓurɗo hande gollude kala gollal namno wileɓe jabawuji namnal ɗiɗaɓal ngal ne ina kewi ina certi woni hen wi yimɓe ɓurɓe nafoore wonande laamɗo ko ɓe wallondirta ɓe e laamu mum woɗɓe kulliti ko diiniyankooɓe feccere taɗaɓere nde holliti ko safrooɓe dadiiɓe feccere nayaɓere nde wi'i hello jeegom naamnal tataɓal ngal ko hol gollal ɓurngal nafoore e aduna won jaabiiɓe wonde ko gandal won heen mbi ko darnde haɓantoɓe leydi woɓɓe ɓe mbi ko dewal allah no jabawuji ɗi certiri ni ala hengol lamɗo o jaɓi o yenani hen ne kay hay goto ngam o heɓa jabawuji celluɗi e namde makko ɗe o felliti namno yaade suufiyanke goto gandiraɗo gandal on suufiyanke wurno ko nder ladde o yaltatano abada o bismotono tan ko yimɓe ɓolɓe ɓe gona yimɓe laamu ko noonne kadi laamɗo o ɓorni comci lefɗi ɗone makko yettodade e yaadiɓe makko to suudu suufiyanke to hello jeeɗiɗi ɗo jippi e puccu makko o yaari koyɗe haa o yotti nde laamɗo o ɓatti suufiyanke o wonno ko e damal suudu mum ina asa leydi nde o yi lamɗo o o salmini mo o rutiti e ko asannoko tawi ko suufiyanke o omo fooƴi omo leefi o ñiɓi peel o e leydi o joowi jowre leydi o foofi doole lamɗo o ɓattimo wimo mi ari to ma suufiyanke mawɗo ngam namnade ma namne tati hol waktu neɗɗo foti andude wasa accu de o ɓenna mbele ina wasa nimsude caggal mum hol yimɓe ɓurɓe nafoore ɓe ɓurɗa wawde gollidde e ɓe ɓurɗa wawde wasde gollidde hol golle ɓurɗe nafoore e hol ngal poɗɗa hen adorade hello jeetati suufiyanke o hetti lamɗo o kono ala ko jaabi o tuti e juɗe makko o jokki e girtugol leydi a tampi lamɗo wimo rokkam peel o mi gollanma sufiyanke o jarnimo rokkimo peel o joɗi e leydi caggal weddade mo jowe ɗiɗi leydi o darti o rutiti e namne ɗe kadi sufiyanke o jabaki hay bat o ummi o fooɗi juuɗe makko faade e peel o o wi'i mo jooni aan foftu min mi gollan ma hello jeenayi kono laamɗo o rokkaani mo peelo o rewi e ngasri makko haa waktu gooto fawti heen tawi naange fuɗɗiima wirnaade e leɗɗe laamɗo o nyiɓi peel e leydi o wi'i addimi ngam maaɗa ganndo ko ngam heɓde jaabawuuji e naamne am ɗe so tawii a waawaa kam jaabaade halanam mi yaha sufiyanke o wii fad ndaar won dogowo to ko hol on lamɗo o yeciti o yi gorko mo waare mawnde ina doga e nder ladde gorko o ina fawi juuɗe mum e reedu ƴiƴam ina siwo e juuɗe he nde o yotti sara lamɗo o o saami e leydi o dillani kono omo umira seese suufiyanke o walli laamɗo o ɓe ɓorti comci gorko o hello sappo omo gaañi gaañande yaañde e reedu laamɗo o lootiri gaañande nde tekkere kaala mum no waawiri suufiyanke o fiili gaañande nde kono ƴiiƴam ɗam dartaaki kon noonne kadi laamɗo o ina fiila e gaañande nde tekke leppude ƴiiƴam ngulɗam ina filda omo fiila hen tekke goɗɗe nde ƴiƴam ɗam darti gorko o hepti hakkille wi yo rokke yara lamɗo o addani mo ndiyam ɓuɓɗam o yari on waktu tawi ko nange muti ɓuɓol jippima ko ɗum waɗi lamɗo o wallodiri e suufiyanke o o nawi gorko juuta waari o nder suudu suufiyanke to ɓe lelnimo e dow daɓɗudi nden barmudo o mubbi gite nandi e daniido no lamdo o tampiri ni yaadu e golle ko ɗon e damal ngal o ɗani ɗoygol luggol e on jamma ceeɗu daɓɓo nde o fini subaka o waɗi ko juuti o anda to o woni e hol o gorko juuɗɗo waare kawniɗo leliɗo e dow daɗɗudi ina ndara mo gite daneje gorko juuɗɗo waare o wimo e daande lefnde yaafo kam nde o tini wonde laamɗo o fini ina ndaarama laamɗo wi'i mi anndaama holko njaafortomaami hello sappo e ɗiɗi a annda kam kono miin miɗo anduma komi gañoma gonnoɗo wonde ma yobto e ma baral bandi am gorko e jabtude jawdi am nde ngandumi ko an goto arata suufiyanke to pellitmi warde ma mi yiɗino yande e ma so a fayino e hoodde kono nyalama o fof ɓenni mi yi'anima ko nden jaltumi e tomborde am beele mi anda to gonɗa ko nden kawrunomi e wondiɓe ma ɓe kettini kam ɓe gaañi kam dokmi ƴiƴamam ina siiwo mi mayanno so tawi a filano gañande am nde mi yiɗino warde ma kono an danduɗa kam joni somi mayani sa yiɗi mi wonat maccuɗo ma ɓurɗo ɗoftade ma hello sappo e tati mi yamiran ne kay ɓiɓɓe am yo goniran ma noon yaafo kam lamɗo heɓi weltare mawnde e webre kawral makko e gaño makko e wattude mo sehil lamɗo o yaafimo te aadani mo rokkide mo jawdi makko e nelande golloɓe makko e cafrowo makko caggal nde laamɗo o waynodiri e gorko barmuɗo o o yalti e suudu he ngam yo yiiloyaade suufiyanke o hade ɓe ceertu laamɗo o yiɗi wiide e laawol cakkitol yo o jaabo mo naamne makko suufiyanke o wonno ko nder galle omo soppini sara leydi ndi ɓe ngirtanno ndi hanki mum omo aawa hen ɓiɓɓe leɗɗe hello sappo e nayi lamɗo o ɓattimo wi e lawol cakkitol gorko gando miɗo ñaagi yo a jaabo namde am ɗe sufiyanke o jottoyi e korle makko cewɗe ina ndara lamɗo o gila dow ha les o wimo an kay a jabanoma ɓoyi lamɗo o wimo holno jaburami sufiyanke o wimo ala sikke sinno hanki no lefirnomi ni a yurmanoki kam girtanɗa kam leydi duttiɗa an goto gañoma yananno e ma te a nimsitanno ko hanma heddodade e am nden waktu ɓurɗo hande kone girtannoɗa leydi nde ko min wonno gorko ɓurɗo nafoore e gollal ɓurgal nafoore wonno ko waɗandimi moƴƴere hello sappo e joyi caggande gorko o dogi faade e maɗa waktu ɓurɗo hande ko nde cafratamo nde sabu so a filano gañande makko nde tekke o mayanno taw on kawritani nden ko kanko wonno neɗɗo ɓurɗo nafoore e ko mbaɗanɗamo ko wonno gollal ɓurgal nafoore ko noon wattu hakkille ma wonde waktu ɓurɗo hande ko gooto mo gonɗa o ko on waktu ɓuri hande sabu ko nden tan neɗɗo jeyi hoore mum e neɗɗo ɓurɗo nafoore ko mbo kawruɗa e on waktu e gollal ɓurgal moƴƴude hen ko waɗande jomi mum moƴƴere